Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում արկա իրավիճակի կապակցությամբ Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվականը եթերը դուրս գալիս հատուկ թողարկմամբ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հարավ-արևելյան եւ հյուսիս-արևելյան ուղությամբ ընդանում են թեժ մարտեր։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոց ծառայության փոխանցումը Լուսադեմին հակառակորդի կողմից ձեռնարկված լայնածավալ հրետակոծությանը ի պատասխան պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցել են հակազդիչ գործողությունների եւ Թալիշի ուղությամբ տիրել նախորյակին ադրբեջանական ուժերի կողմից գրաված մարտավարական կարևոր նշանակության հենակետին։ Տշնամին զգալի կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ Մարտական գործողությունների ժամանակ Ղարաբաղյան կողմից վիրավորվել է երկու զինծառայող։ Ղարաբաղյան ուժերի գործողությունները հաջող են ընթանում նաև Մարտագծի հարավային հատվածում։ Այս ուղությամբ դիմագրավելով հակառակորդի հրթիռահրետանային ու զրահատանկային հարձակումներին հարավային թևում գործող պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարքից հանել են ճշնամական 2 տանկ եւ 1 հետևակի մարտական մեքենա։ Շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին Մարտակերտից հերախոսակապով հաղորդում է մեր գործընկեր Նորայր Հովսեփյանը։ Եթե ընդհանուր շփման գծում ակտիվությունը հակառակորդի գրանցվել է առավոտյան ժամը 6-ի կողմերը, ապա ում Մարտակերտում ավելի ուշ է հակառակորդը ակտիվացել, առաջին արկերը Մարտակերտ ընկել են առավոտյան ժամը 9-ի կողմերը։ Քաղաքապաշտպանության աշխատանքները շարունակվում են ըստ պլանի, բնակչության հիմնական մասը քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր եւ վիրավորներ չունենք։ Հիշեցնեմ, որ 3-3 վիրավոր ունեինք, նրանց վիճակը գնահատվում էր բավարար։ Իսկ բնակչության տրամադրության մասին կարող են վկայել այստեղ ժամանած падգամավոր ազատամարտիկներից շատերը վտանգի առաջին ժամերից էին այստեղ խոսքը փոխանցում եմ Մարտակերտից падգամավոր Ռոդիկ Նունցին հենց ազանգը ստանալուց անմիջապես մեր պատգամավորների հետ, մեր ընկերների հետ մենք ժամանել ենք Մարտակերտ եւ ամբողջ այս գործընթացների մեր անմիջական մասնակցությունն են ցուցաբերել Մարտակերտի բնակչությունը գտնվում է ռմբակոծությունների ժամանակ ապաստարաններում Տարհանում չի եղել Մարտակերտից, տաղանվել է Մադաղես գյուղի բնակչությունը, Թալի գյուղի բնակչությունը, ժողովրդի մարտական ոգին բարձր է, բանակը իր բարձունքի վրա է եւ բոլոր աշխատ գործընկերները կատարում են արժանավուն ոչին անպարտել է մեր ժողովրդի եւ մենք պատրաստակամորեն շարունակել ենք պաշտպանական աշխատանքը նույն ոգով Եթերում այսօր լրատվականի հատուկ թողարկումն է։ Ապրիլի 2-ին ԼՂՀ խորհրդարանի падգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերտնիստ, որը վարում էր խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Օրակարգում ունենալով մեկ հարց ԼՂ ազգային ժողովը ընդունեց հայտարարություն Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ապրիլի 2-ի նախահարձակ գործողության վերաբերյալ։ Հայտարարության տեքստը նիստում ներկայացրեց падգամավոր Վարդգես Բաղարյանը։ Հրադադարից հետո տարիներ շարունակ Ադրբեջանի սադրիչ քաղաքականությունը քայլ առ քայլ տարածաշրջանը դարձնում է ռազմական գործողությունների թատերաբեմ։ Ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը աննախադեպ լայնածավալ հարձակում ձեռնարկեց, հարվածելով ոչ միայն Արցախի ռազմական օբյեկտներին, այլև խաղաղ բնակավայրերին, որի հետևանքով զոհվեցին եւ վիրավորվեցին խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում անմեղ երեխաներ։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նախատեսված այս ահաբեկչական գործողությունները ոչ միայն ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ, այլև հարված են միջազգային անվտանգության համակարգին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովը իր վստահությունն արտահայտելով Պաշտպանության բանակի հմուտ գործողություններին, Արցախի քաղաքացիների եւ հատկապես համանային բնակավայրերի բնակչության բարոյահոգեբանական բարձր պատրաստվածությունը, համարում է, որ միջազգային հանրությունը անընդհատ ենթարկվելով պաշտոնական Բաքվի շանտաժին, տարիներ շարունակ իր մտեցումներով հավասարության նշան դնելով կողմերի միջև շարունակում է ողջևորել Ադրբեջանի ագրեսիվ նկարտումները։ Փաստում է, որ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման անտեսումը հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից սանձարձակ գործողությունների։ Ագրեսորին չզսպելը բերելու է տարածաշրջանում անկանխատեսելի հետևանքներով նոր սրացումների, ինչի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է ոչ միայն պաշտոնական Բաքվի, այլև նրան սատարող ուժերի վրա։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ապրիլի 2-ի երեկոյան հանդիպել է հրապարակում հավաքված կամավորների մի մասին, նրանց ներկայացրել սահմանի իրավիճակը, հավաստիացրել, որ պաշտպանության բանակը ամբողջովին տիրապետում է ռազմական դրությանը եւ ցաներ կորուստներ է պատճառել ադրբեջանական բանակին։ Ուրախ եմ, որ կար ժամանակահատվածում այսքան մարդ է կամավորագրվել այս սուրբ գործին։ Անհրաժեշտության դեպքում բոլորս մեկնելու ենք հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Այս փուլում հորդորում եմ զերծ մնալ խոճապային տրամադրություններից, բարձր պահելով ողջ հասարակության մարտական ոգին, ասել է վարչապետը։ Դուք լսում եք այսօր լրատվականի հատուկ թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեքորեն կատարելու է իր պարտականությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման առումով։ Այդ մասին 3 ապրիլի 2-ին ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, այս գիշեր ժամը 3-ի կողմերը Ադրբեջանի զինված ուժերը ցածրիչ գործողությունները ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով։ Սա 94 թվականի զինադադարի հաստատումից հետո ամենախոշորամասշտաբ գործողություններն են, որ փորձեցին իրականացնել եւ հիմա էլ փորձում են Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամանակին եւ արհեստավար գործողությունների շնորհիվ հնարավոր եղավ իրավիճակը վերցնել հսկողության տակ եւ ոչ միայն իրավիճակը վերցնել հսկողության տակ, այլ նաեւ զգալի կորուստներ հասցնել հակառակորդին։ Ընդ որում հակառակորդը այդ ընթացքում օգտագործում էր ռազմական օթուր, հրետանու բոլոր տեսակները եւ բոլոր տիպի զրահամեքենաները։ Կորուստները հակառակորդի ինչպես օտուժի, այնպես էլ հետևակի ու զրահատեխնիկայի զգալի է։ Մենք էլ ունենք կորուստներ, այս պայդրությամբ 18 զոհում ենք եւ 35-ի մոտ վիրավորներ։ Միացյալ Նահանգներից վերադարձի ճանապարհին բարբերաբար իրավիճակն ձեկուցվել է եւ համարում են, որ ընդունած որոշումները տեղին են, անհրաժեշտ եւ ճիշտ։ Հայտնի է, որ միացյալ նահանգների է գնացել մասնակցելու միջուկային համատանության գագաթնաժողովին եւ այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումներ են ունեցել փոխնախագահ Բայդենի եւ պետքարտուղար Քերիի հետ։ Նրանց կոչ են արել, որպեսզի սաստեն Ադրբեջանին չխախտել հրադադարի կանոնները։ Բայց ինչպես տեսակ այդ հանդիպումից ընդամենը մի քանի ժամ հետո տեղի ունեցան իրադարձություններ, որ դեռևս հայտնի չեն, թե ինչի կվերաճեն։ Այս պահին սադրանքները շարունակվում են հյուսիսում եւ հարավում կա որոշակի լարվածություն, բայց ինչպես ասացի, Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գործում են նախապես մշակված պլանին եւ որոշակի նախարարություններ, կարծում եմ, առանց արժոտաժի, առանց արժորդ լարվածության պետք է անցնեն ուժեղացված աշխատանքի, ուժեղացված ծառայության, ինչպես նախատեսված է մեր ծրագրերով։ Ես համոզված եմ եւ առաջարկում եմ քննարկել, որ մենք մեկ քայլ առաջ պետք է գնանք եւ ապակին գործերի նախարարությանը կարծում եմ անհրաժեշտ է համագործակցել Լեռնային Ղարաբաղի ապակին գործերի նախարարության հետ եւ մշակել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ անհրաժեշտ է պայմանագրի տեքստ ունենալ, համապատասխան քննարկումներ անցկացնել եւ ուղարկել Արենջո։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեքորեն կատարելու է իր պարտականությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման առումով։ Եվ մենք դա նաև ունենք դրա իրավաբանական իրավունքը, որտեղ ինքներս հանդիսանում ենք 94 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագրի կողմ։ Բացի զինված ուժերից իրենց գործը կատարում են մեր միջ գերատեսչությունները, կապ է հաստատվել միջազգային կառույցների մեր գործընկերների հետ, այնուհանդերձ, ինչպես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք եւ բնավ չթերական հատելով որևէ մեկի օգնությունը Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հանդես է եկել հայտարարությամբ ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանի երկայնքով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների առընչությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի սահմանի երկայնքով իրականացվող նախահարձակորձողությունները, ուղղված նաև բնակավայրերի ու խաղաղ բնակչության դեմ։ Մեր աղոթքը եւ զորակցությունն ենք բերում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ու ժողովրդին, պաշտպանության բանակի քաջարի հրամանատարներին ու զինվորներին։ Հորդորում ենք չնվազող արիությամբ ու աներեր հավատքով դիմակայել հայրենիքի անկախության եւ մեր ժողովրդի անվտանգության դեմ ուղղված ճշնամական հարձակումներին։ Ադրբեջանի շարունակական սադրանքներն ու ռազմական գործողությունները խաթարում են կայունությունը տարածաշրջանում եւ իջիկ դարձնում հակամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Կոչ ենք ուղում միջազգային հանրությանը, ի մասնավորի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրաված երկրներին, կասեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի չդադարող ոտնձգությունները։ Աղոթում ենք, որ Տերը երկնքի լուսեղեն հարկերում հանգստություն բարգեւի զոհվածների հոգիներին, մխիթարություն հարազատներին, շուտապույտ ապակինում վիրավորներին։ Թող Աստված զորակից ու պահապան լինի խաղաղության պաշտպան հայոց բանակին։ Երեք Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ վանքում եւ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում սահմանվել է հոգեվոր հսկողություն եւ հնչեցվել են ընդհանրական աղոթքներ։ Մանրամասները պատմում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Երեք վաղ առավոտից Մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում հնչում էին մեր հավատացյալ քույր եւ եղբայրների աղոթքները։ Աղոթողների խոսքում գերակշռում էր հայցն առաստված եւ բարեխոսությունը սրբերին առաջնորդել զինվորին հաղթանակի հանգրվան։ Արցախ ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանն Ասոտուն առաջին այցելողներից էր։ Սա նոր փուլա, այդ նոր փուլի առաջի ահազանգն է եւ փորձություն է մեզ համար, որից մենք պետք է որ քաղենք դասեր բոլորս, հա, սկսած նախագահից վերջացրած սահմանում, թե որևէ տեղ ապրող բնակչից, եւ սա առաջնահերթել փորձություն է մեր բարոյա հոգեբանական վիճակին, այսինքն մեր բարոյականության մեծ փորձություն է, որից մենք պետք է դասեր քաղենք այս ազանգից։ Այ հիմա պահանա ժողովուրդը մի ուրիշ ինքն էլ փուլի մեջ անցնի։ Պետք է մենք համախմբվենք մեր հոգեոր արժեքների շուրջ, մեր եկեղեցու շուրջ, միջև մենք մենք հոգևորություն չունենանք պինդ ուժեղ, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Քրիստոսի եւ հայրենիքի զինվորը պատրաստ է անդադար կրկնել պատերազմական իրավիճակում զենքի կիրառումը աստվածային հրաման է, միաժամանակ զենքը չէ որոշիչը որևէ իրադրության։ Աստված ասել է վերջի շապիկը ծախի զենք առ։ Մենք պարտավոր ենք պաշտպանենք մեր հայրենիքը, մեր ընտանիքները, մեր հավատքը ամենակարևորը։ Մեր ավանդույթները, մեր հայ լինելը, այդ ամենը մենք պարտավոր ենք պաշտպանել, սկսած զենքով, վերջացած ինֆորմացիոն պատերազմ եւ այլն եւ այլն, բոլոր պատերազմը։ Զինվորն անվհատ է նաեւ թիկունքի ամրությամբ Ամեն վարքյան սահմանապահներին օգնության հասնելուն պատրաստ նախկին ազատամարտիկ Շուշիա ազատագրման մասնակից Արամ Մայլյանը առայժմ հոգևոր հերթապահության մեջ է, նախիսկ կարևորում է աղոթքյան միջական կապը սահմանում կռելիք հաջողության հետ այս ամենը առանց Աստծո օգնության եւ Աստծո օրհնության անզոր է։ Եվ որպես հայ քրիստոնյա մարդ շատ կարեւորում եմ այդ ամիջական կապը բանակ եւ հասարակություն եւ եկեղեցի եւ քրիստոնյա մենք որպես հայ քրիստոնյա ազգ ժողովուրդ անպայման պետք է որպես օգնություն եւ որպես օրհնություն մեր բանակի ամես հոգեոր հերթապահությունը հատկապես այս դժվարին ժամերին եւ օրերին Երևույթ եւ աներևույթ ուժերի դեմ պայքարում զորավոր է առավելապես ընդհանրական աղոթքը։ Հադրութի շրջանի հոգևոր հովիվ Մատթեոս Քահանադրավանցը Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում Տեր Ողորմյա հնչեցրեց խաչի պահպանիչ աղոթք կարդաց։ Զորավի գնանք մեր աղոթքով մեր բոլոր ժամանապահ զորքերին, թիկունքում ծառայող բոլոր զինվորներին, հրամանատարներին, բոլորին, մեր նախագահին, մեր աղոթքով աջակից լինենք բոլորին։ Աստուծո խնդրենք, որ Աստված տա այդ ամենաճիշտ եւ իմաստուն ձևով կառավարելու ղեկավարը եւ նաեւ հրամաններ տալու։ Խոնարհենք Աստծո զորության արչեւ։ Խնդրենք Աստծո, որ միայն ու միայն ինքը կարող է մեզ տա հաղթանակներ։ Դուք լսում եք լուրեր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես անհանգստացած է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում հրադադարի ռեժիմի զանգվածային խախտումների մասին վերջին հաղորդագրությունների առիթով։ Նրան առանձնապես անհանգստացնում են ցաներ սպառազինությունների կիրառման եւ մեծ թվով զոհերի, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում մասին հաղորդումները։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կիմունի հայտարարությունում։ Գլխավոր քարտուղարը հակամարտության առնչություն ունեցող բոլոր կողմերին կոչ է անում անհապաղ վերջ դնել զինված գործողություններին, ամբողջությամբ իրականացնել հրադադարի պահպանման մասին համաձայնագիրը եւ քայլեր ձեռնարկել իրադրության սրացումը թույլատնելու ուղղությամբ։ Գլխավոր քարտուղարը եւս մեկ անգամ հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, ինչպես նաեւ այս վտանգավոր իրադրության կարգավորման աշխատանքում ներգրաված բոլոր կողմերի ջանքերին լիակատար աջակցության մասին։ Ասված է հայտարարության մեջ. ԵՀԿ գործողնախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը իր անհանգստությունն է հայտնել Ղարաբաղում իրավիճակը լարվելու կապակցությամբ։ Ես խորապես մտահոգված եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների էսկալացիայի եւ քաղաքացիական բնակչության շրջանում մարդկային կորուստերի պատճառով։ Ես կողմերին կոչ եմ անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ հարգել հրադադարի պահպանման ռեժիմը ասել է Շտայնմայերը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ խաղաղ բանակցությունները այլընտրանք չունեն։ Այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Կողմերը պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերեն ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները շարունակելու համար։ Համանախագահները այս հարցում ունեն իմլիակատար աջակցությունը որպես ԵՀԿ-յում նախագահող պետության։ Շտայնմայերի խոսքը մեջբերում է Գերմանիայի ԱԳՆ պաշտոնական կայքը։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նախ համանախագահ Սաջադ Քարիմը հայտարարությամբ է հանդես եկել եւ կոչ արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կայունացնելու իրավիճակը։ Միանում եմ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ կոչանում հակամարտության կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կայունացնելու իրավիճակը։ Վերահաստատում եմ, որ հակամարտության խաղաղ բանակցված կարգավորմանը որևէ այլ ընտրանք չկա եւ որ պատերազմը լուծման տարբերակ չէ, ասվում է նրա հայտարարության մեջ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարելի է լուծել միայն բանակցությունների ճանապարհով։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. Անհանգստացած եմ այն առիթով, ինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում եւ կողմերին կոչ եմ անում անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Բանակցություններից զատ այլ ճանապարհ չկա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հետ հերախոսազրույցների ժամանակ կողմ է արտահայտվել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը երկխոսության կազմակերպելուն։ Այս մասին հայտնել է Լուկաշենկոյի մամուլի ծառայությունը։ Ապրիլի 2-ի երեկոյան Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Սերժ Սարգսյանը հերրախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Նույն օրը կայացել էր նաեւ Լուկաշենկոյի եւ Իլհամ Ալիևի հերրախոսազրույցը հայտնել են մամուլի ծառայությունից։ Բելարուսի նախագահը մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության սրման կապակցությամբ։ Բելարուսի նախագահը կողմերին նաև երկխոսության կոչ է արել եւ ցավակցություն է հայտնել մարդկային կորուստների համար ինչպես զինվորականների, այնպես էլ խաղաղ բնակչության շրջանում։ Աստված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Նրա գործողությունները պետք է խստորեն դատապարտվեն ՄԱԿ-ի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի կողմից ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի ղեկավար Ֆրանսուয়া Ռոշբլուանը։ Դառնությունից բացի ինձ զայրացրել է յուղերի գնդակոծման փաստը, որից զոհվել եւ վիրավորվել են երեխաներ։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Նրա գործողությունները պետք է խստորեն դատապարտվեն ՄԱԿ-ի, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի կողմից, ասել է Ռոշբլուանը։ Ֆրանսիացի պատգամավորը նաև նշել է, որ պաշտպանում է ԼՂՀ ղեկավարությանը եւ բոլոր քաղաքացիներին։ Հայտարարում են, որ Ադրբեջանի գործողությունները անընդունելի են, վրթովեցուցիչ։ Ես խստորեն դատապարտում եմ Ադրբեջանի գործողությունները, որոնք տարածաշրջանում հանգեցնում են հակամարտության սրման։ Լիակատար աջակցություն ենք հայտնում հայ ժողովրդին եւ Լեռնային Ղարաբաղին։ Facebook-ի իր էջում գրել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Վալերի Բուայեն։ Բարեկամներ, այսօր լրատվականի հատուկ թողարկման հաջորդ եթերը կլինի ժամը 14-ին։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են տեղումներ վարկյանում 7-ից 12 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։